իրականացման համար։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը բարձր է գնահատել նման աջակցությունը, այն համարելով հայրենասիրության օրինակելի դրսևորում։ Ամբողջ աշխարհին եւ միջազգային հանրությանը հայտնի է, թե ով է խափանել եւ շարունակում խափանել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ բանակցային գործընթացը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, հակադարձելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, թե Հայաստանը փորձում է խափանել բանակցային գործընթացը։ Սա հայտնի է ոչ միայն խոսքերով, այլև փաստերով։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմը, որը սանձազերծել էր Ալիևյան հանցագործ ռեժիմը ընդդեմ Արցախի ազատատեն ժողովրդի, վառապացույցն է, որ Ադրբեջանը եւ իր ղեկավարը խափանում, խոչընդոտում, վիժեցնում են բանակցային գործընթացը։ Եթե կա մի երկիր, որը իր գործողություններով դեմ է գնացել միջազգային հանրությանը, ապա դա Ադրբեջանն է իր ղեկավարով հանդերձ, ասել է Շարմազանովը։ Հակադարձելով Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, թե թույլ չի տալու հայկական երկրորդ պետության ձևավորում, Շարմազանովն ընդգծել է, որ Ալիևը չէ որ պետք է անկախություն շնորի Արցախի ժողովրդին։ Արցախի ժողովուրդը հանրակրվեյով փաստացի անկախություն ստացել է։ Արցախը փաստացի անկախ պետություն է եւ անհնար է խնդրի լուծումն առանց ինքնորոշման իրավունքի ամբողջական իրացման, նշել է Շարմազանովը։ Ադրբեջանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը հնարավոր չէ։ Նման կարծիքի հայտնել Մերձավոր Արևելքի եւ Կովկասի երկրների հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Ստանիսլավ Տարասովը։ Խոսելով այն մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խորհրդական Սերգեյ Գլազիևը հայտարարել է, որ եթե Կովկասում խաղաղություն են ուզում, ողջ Կովկասը պետք է ինտեգրել Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ըստ Տարասովի Գլազիևը նկատի է ունեցել, որ միության անդամ պետք է դառնան եւ Ղարաբաղը եւ Ադրբեջանը, որ เป զի հակամարտությունը կարգավորվի։ Սակայն ըստ նրա սա ընդամենը կարծիք է եւ քիչ հավանական է, որ իրականություն դառնա։ Գլազիևը հավանաբար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ընդհանուր տեսլական է առաջ քաշել։ Որևէ մեկ այդ թվում Գլազիևը կոնկրետ չգիտեն, թե հստակ ինչպես կարելի է լուծել հակամարտությունը Եթե անգամ այդ ամբողջ տարածքը մինչև Արաքս մտնի Եվրասիական տնտեսական միություն, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն այլևս նախկինը չի լինի։ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող մտնել Ադրբեջանի կազմ։ Այլ հարց է, որ Ղարաբաղը կարող է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ դառնալ որպես առանձին պետություն կամ Հայաստանի կազմում, բայց Ադրբեջանը դժվար թե համակերպվի դրա հետ, ասել է ռուսաստանցի քաղաքագետը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանն այլ ընտրանք չկա։ Այս մասին ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Բոլինկինը։ Ռազմական ճանապարհով հնարավոր չէ կարգավորել այս հարցը։ Ուժի կիրառումը կհանգեցնի նոր զոհերի ու կբարտացնի հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Այնպես որ կարծում եմ հակամարտությունը պիտի կարգավորվի բանակցային սեղանի շուրջ, ասել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Տարվա այս ժամանակահատվածում հացահատիկային մշակաբույսերի աշնանացանի աշխատանքներին զուգահեռ թափով ընթանում է նաև աշնան հյութալի մրգերից մեկի նռան բերքահավաքը։ Վարսիկ Արությունյանն է պատմում։ Նրա նոր այգիների հիմնադրումը մեր հանրապետության գյուղատնտեսության վերջին տարիների ձեռքբերումներից է, ինչը մեծապես պայմանավորված է այդ մրգատեսակի նկատմամբ շուկայի պահանջարկի աճով։ Արդյունքում մենատնտեսները այս առումով գրեթե իրացման խնդիր չեն ունենում։ Մարտունու շրջանի Վազգենաշեն համայնքում գտնվող Աղաջանյան եղբայրների նռան պլանտացիաներում այս օրերին երուն ընթանում են բերքահավաքի աշխատանքները։ Մենատնտես եղբայրներից Աշոտ Աղաջանյանի խոսքով այս պահին արդեն սկսել ենք նռան բեկահավաքը, ու ավելի երանդուն է, քան անցած տարվա համեմատ, որովհետև այս տարի նռան իրացման հետ կապված խնդիր չկա։ Իրացումը կատարվում է ոչ միայն տեղում, այլ արտաքին շուկայում։ Ավելի կոնկրետ մեր նորը հիմա անցած տարի չէր արտահանվում, բայց հիմա արտահանվում է Երևան City, ու այնտեղ պահանջարկը ավելի շատ է այս նռան հետ կապված։ Այս տարի այգիներում բերքահավաքն սկսվել է ավելի վաղ։ Կոնկրետ նրան սպարման հետ երբևէ խնդիր չի եղել, հավաստիացնում է Աշոտ Աղաջանյանը։ Սպարման շուկան այս բերքի առումով լայն է անցած տարվա համեմատ այս տարի նռան որակու չափսերը ավելի բարձր են, քան անցած տարի։ Ինչ իսկպես Երևան City-ին այս տարի կոնկրետանա ձեր բերքի վրա։ Ճիշտն ասած, անցած տարի այցելեցի մեր այգի, բայց արդեն անցած տարի մեր այգում բերք հավաքը արդեն ավարտված է, տեսնելով մեր նռան որակը չափսերը, ճիշտ գտան որ նրանց համար համել մեզ համար ավելի լավ կլինի, եթե մեր նուրը հարտահանվի դեպի Երևան City-ը։ Աղաջանյանների նրանագիները ընդհանուր ընդգրկմամբ 50 հեկտար է կազմում։ Բանվորների թվականակը հասնում է 25-ի։ Սակողայանը 2 տարի է ինչ աշխատում է այստեղ։ Ես բերում աստը գործը անամը շատ շնհակալում, հասե երկրորդ տարին ամոք բիջերամ ու կես կսարը քաղել։ Վախտը վախտն է փողերը տամա շնհակալում։ Պես է բերքը այս տարի։ Օ, լավ, հələ անցած տարին ավելի լավ էր, դե կարկուտը եկավ այն պատար։ հա։ Կաթիլային ռոռոկման համակարգի ներդրումը բավականին հեշտացրել է հողօգտագործողների աշխատանքը։ Անցած տարվա համեմատ այս տարի մտցվեց կաթիլային համակարգը, որը ավելի բարձրացրեց նրան որակը։ Քան անցած տարի, որը մեխանիկական ձևով էին ռոռոկում այգին։ Փաստորեն ավելի հեշտ տարբերակ է։ Փաստորեն ավտոմատացված կաթիլային համակարգը ավելի հեշտ է, քան մեխանիկական աշխատանքը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության նյութատեխնիկական բազան օնլայնվում եւ արդիականացվում է ոչ միայն պետբյուջեի միջոցներով, այլև բարերարների նվիրատվությունների շնորհիվ, որոնց թիվը տարեստարի ավելանում է։ Հերթական նվիրատվությունն իրականացվել է մեր հայրենակից բարերար Արման Հակոբյանյանի նախաձեռնությամբ, ով ծառայությանն է նվիրաբերել բազմաթիվ համակարգիչներ եւ համակարգչային այլ սարքավորումներ։ Ինչպես ասաց ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի սպա Գառնիկ Ալեքսանյանը, բարերար ծառայությանն նվիրաբերել ավելի քան 6 միլիոն դրամ ընդհանուր արժողությամբ 21 համակարգիչ եւ համակարգչային այլ սարքավորումներ, ինչի անհրաժեշտությունը զգացվում էր։ Ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժինը ստացավ նոր մոնտաժային համակարգիչ, Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնին նվիրաբերած համակարգիչը հնարավորություն կընձեռի ուղիղ կապ ապահովել ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի եւ շրջանային բաժինների ահազանգման կենտրոնների միջև։ Համակարգիչներ եւ համակարգչային այս սարքավորումներ ստացան նաեւ ծառայության մի շարք այլ բաժիններ ու ստորաբաժանումներ։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Կարեն Սարգսյանը ծառայությանն աջակցելու համար երախտագիտություն հայտնելով Արմեն Հակոբյանյանին վերջինիս ապարգևատրեց ծառայության շնորհակալագրով։ Ծառայության տնօրեն անձնակազմին նաև իրազեկեց, որ Արմեն Հակոբյանյանը պատրաստակամություն է հայտնել իր միջոցներով հաջորդ տարի իրականացնել ծառայության վարչական շենքի տարածքի Եմերձակա ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքները։ Վերջում ծառայության տնօրենը բարերարին ծանոթացրեց ծառայության պայմաններին, քննարկվել են նաև հետագա անելիքների վերաբերյալ մի շարք հարցեր։ Դուք լսում եք դուրեր։ Երևանի Կովկասի ինստիտուտ հասարակական գիտահետազոտական կենտրոնի ծրագրերի վարիչ Նինա Իսկանդարյանն օրերս Արցախում էր։ Նրա հերթական այսի պատճառը անգլերեն լեզվով աշխատող մասնագետների հետ վերապատրաստման դասընթացներ անցկացնելու խնդիրներ։ Յուրա Վանյանի ռեպորտաժը։ Կովկասի ինստիտուտը Հայաստանի հասարակական հիմունքներով գործող գիտահետազոտական կենտրոններից մեկն է, որը տարբեր ծրագրեր է իրականացնում նաև Արցախում։ Սակայն անգլերեն լեզվով աշխատող մասնագետների հետ վերապատրաստման ծրագիրը ոչ թե ինստիտուտի, այլ հենց անձամբ Նինա Իսկանդարյանի մտահղացումն է։ Նրա խոսքով վերապատրաստման դասընթացների վորքշոփի կազմակերպման գաղափարն առաջացել է Արցախում ապագային միտված որևէ ավանդ ներդնելու մղումից։ Սա իմ անձնական նախագիծն է, որը նրանից ներկայացնում եմ անգլերեն լեզվի հետ գործ ունեցողների կարողությունների ավելացում։ Այս անգամ ես անում եմ մի workshop, մի սեմինար, որը կազմված է 3 մասից։ Ես առաջին մասի համար հիմա եկել եմ 5 օր, ամեն օր 4 ժամ մենք պարապում ենք, որից հետո ես նորից կգամ նոյեմբերին եւ հետո հունվարին կամ փետրվարին, իսկ արանքում մենք պարապելու ենք on-line Համացանցում հայտարարությունը տեղադրելիս Նինա Իսկանդարյանը չէր պատկերացնում, թե ինչպիսին կլինի արցախցիների արձագանքը։ Նա նախատեսում էր պարապմունք անցկացնել 5-ից 10 հոգու հետ, բայց երբ 40-ից ավել հայտ ստացավ, որոշեց ցանկացողների գոնե կեսին ներառել խմբում։ Այդպես ձևավորվեց 20 հոգանոց մի խումբ, կազմված ուսանող դասախոսներից, պետական հաստատությունների մամլոքարտուղարներից, ինչպես նաև մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչներից։ Նինա Իսկանդարյանը հաճելիորեն զարմացավ նաև խմբի մասնակիցների գործընկերների գրագիտության աստիճանից եւ աշխատասիրությունից։ Իմ կարծիքով այս կուրսը ավարտելուց հետո, եթե մի քիչ էլ աշխատեն այդ ուղությամբ, շատերը կկարողանան ամենաբարձր մակարդակին հասնել ու ես կարծում եմ, որ մյուս անգամ որ ինձ օրինակ զանգեն ասեն արի Արցախում միջոցառում են կազմակերպում, արի այնտեղ թարգմանած զուգահեռ, ես կասեի դուք իմ կարիքը չունեք։ Ես մի քանի հոգու եմ ճանաչում այնտեղ, որոնք լավ շատ լավ կկատարեն այդ գործունեությունը, խորհուրդ կտամ իրենց արդեն հրավիրեն Հարցին թե ինչն է մեզ պակասում անգլերենի տիրապետման ավելի բարձր մակարդակ ունենալու համար Նինա Իսկանդարյանը մեկուսացման ու հաղորդակցության պակասի հետ մեկտեղ նշեց նաև դպրոցական ծրագրերի թերությունները։ Անգլերենն այնպես է դասավանդվում, որ կարծես միտված չէ ուսուցանել այդ լեզուն։ Մնում է միայն հանրակրթական ծրագրից դուրս ջանքեր գործադրել անգլերենին տիրապետելու համար։ Ինչ վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր այս անգամ չներարվեցին վերապատրաստման դասընթացներին, Նինա Իսկանդարյանը խոստացավ նրանց հետ աշխատելու որևէ այլ ձև մտածել։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ասկերանի շրջանային մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը գալիք տարեսկզբին նոր շենք ունենա։ Այս մասին ասել է կենտրոնի տնօրեն Մերի Գաբրիելյանը եւ նշել, որ պետական միջոցներով վերանորոգվող շենքում ժամանակ կլինեն ժամանակակից բոլոր պայմանները ուսումնական պարապմունքներ նսբաճաճի անցկացնելու համար։ Նոր շենք տեղափոխվելու ժամանակ կավելացնենք նոր խմբակներ, ներառելով նաև կարպետագործությունը, ծերագործությունը, որին զուգահեռ կավելանա նաև կենտրոն հաճախողների թիվը, հասնելով 400-ի, ասել է Մերի Գաբրիելյանը եւ հավելել, որ ոչ ասկերան քաղաքում, ոչ էլ համայնքներում գործող մասնաճյուղերում մասնագետների կարիք չունեն։ Ստեփանակերտի Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանն ընթացիկ տարվա հունվարից սեպտեմբեր ամիսներին ունեցել է 2150 ընթերցող, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 311-ով։ Այս մասին ասել է գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանը, նշելով, որ գրադարանի գրքային ֆոնդից օգտվում են նաև մեծահասակներ եւ ուսանողներ, սակայն ընթերցողների գերակշիռ մեծամասնությունը աշակերտներն են, մասնավորապես մայրաքաղաքի հանրակրթական դպրոցների առաջինից 9-րդ դասարաններում սովորողները։ Արցախի հանրակրթական դպրոցներում հոկտեմբերի 23-ից կսկսվի աշնանային արձակուրդը։ Այս մասին ասել է կրթության, գիտության եւ սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը։ Մանրամասնելով, որ նախարարի հրամանով հաստատված 2017-18 տարվա պլանի համաձայն Արցախի հանրակրթական դպրոցներում երկրորդից 12-րդ դասարանների աշակերտներին 2017 թվականի հոկտեմբերի 30-ից նոյեմբերի 5-ը ներառյալ կտրամադրվի աշնանային արձակուրդը։ Առաջին դասարանցիներին այն կտրամադրվի հոկտեմբերի 23-ից մինչև նոյեմբերի 5-ը ներառյալ, նշել է Միքայել Համբարձումյանը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ու Իրանի նախագահի առաջին տեղակալ Էսհաղ Ջահանգիրին հոկտեմբերի 9-ին Թեհրանում կայացած հանդիպմանը անդրադարձել է նաև տարածաշրջանային զարգացումներին։ Այս համատեքստում Կարեն Կարապետյանը շնորհակալություն է հայտնել իրանական կողմին Ղարաբաղյան հիմնահարցում հավասարակշռված դիրքորոշման համար։ Կարեն Կարապետյանն Էսհաղ Ջահանգիրին պաշտոնական այցով հրավիրել է Հայաստան, ինչը սիրով ընդունվել է։ Հանդիպանը քննարկվել է նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, կապի, տրանսպորտի, գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության, կրթության, մշակույթի բնակավարներում համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Իրան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունն այցելել է Արարատ մարզամշակութային համալիր, որտեղ հանդիպել է հայ համայնքի, այդ թվում գործարար հատվածի ներկայացուցիչների հետ։ Դիմելով Իրանահայ համանքի ներկայացուցիչներին նա ասել է. Առաջարկում եմ բոլորիդ ձեր քայլերով ամուր կամուրջ հանդիսանալ հայ-իրանական հարաբերությունների միջև ոչ միայն հայրենասիրական մղումներով, այլ նաև շահութաբեր բիզնեսներով։ Համոզված եմ, որ Հայաստանում շահութաբեր ծրագրեր իրականացնելու հնարավորություններ կան եւ մեր կառավարությունը կանգնելու է յուրաքանչյուր բիզնեսի կողքին։ Բոլորիդ առաջարկում եմ ապրել երկու տան մեջ, մեկն այստեղ, մյուսը Հայաստանում։ Մեծի տան ընկերիկյո կաթողիկոսությունը նախապատրաստվում է արժանավայել նշել Հայաստանի առաջին հանրապետության 100 ամյակը այս շրջանակում կարևորվում է առաջին հանրապետության անկումից անմիջապես հետո նրա կարկառուն դեմքերի Լիբանանում հաստատվելու ու նրանց իրագործած կրթական, մշակութային եւ հասարակական գործունեությունը։ Նրանց գործունեությունը մեծապես նպաստել է ոչ միայն Լիբանանահայ, այլև ամբողջ սփյուռքահայ քաղաքական մտքի զարգացմանը եւ հայրենանպաստ ու հայանպաստ աշխատանքների կանոնակարգմանը։ Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակը համահայկական մասշտաբով նշելու նպատակով կազմվել է հանձնախումբ, որը նախագահում է Արամ առաջին վեհապար հայրապետը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակները նոր նախագահ չեն ընտրել։ Տեխնացուներից ոչ մեկը չի ստացել ձայների բացարձակ մեծամասնությունը։ Այդ պաշտոնին հավակնում են Ստելլա Կիրիակիդեսը Կիպրոսից եւ Էմանուելիս Զնիգերիսը Լիտվայից մարզասերների համար Արցախի եւ Հայաստանի հանդբոլի ֆեդերացիաների նախաձեռնությամբ հոկտեմբերի 6-ին Արցախի պետական համալսարանի մարզադահլիճում մեկնարկած մինչև 17 տարեկան աղջիկների Հայաստանի Հանրապետության հանդբոլի առաջնությունն ավարտվել է։ Մրցաշարում առաջին տեղը գրավել է Արցախի թիմը, որը խաղացել է առանց պարտության եւ վաստակել 6 միավոր։ Երկրորդ տեղը 4 միավորով զբաղեցրել է Երևանի Շենգավիթ, իսկ երրորդը Աջափնյակ թիմերը։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ, անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 16-ից 21 աստիճան։ Տաքություն։